convertado de carbon dioxido el aero. Por atingi neutralezzon rilate al climato, ne suficies reducti en aerigoin. Ancaula el aerigo de forceiai gasoi devas progressi, ad monas faculoi. Por tio existas diversae aliroi. En la germana urbo Karlsruhe, Exemple, esplorista te amo prenas carbon dioxidon el la aero, cae productas el gi valorain materialoin. Iam facile ventetto sufficias por forblovi la nigran pulvoron. Temas pri la alt-technologia crut materialo carbono nigra, cium esploristoi de la Esplor Instituto pri Technologio productis verdire el aero. Per apparataro ili succias carbon dioxidon el la media aero cae productas el gi carbonon. Set ne nur tiun nigran carbonon ili tiel povas producti, sed ancau grafiton cae grafenon, ciui enda industrio estas ege besonatai materialoi ciu en la industrioi de construado, de farboi, ciu por sunceloi, por tus ecranoi, por litio ionai baterioi, au por pneuoi. La aplic eblezoi de tivi productoi estas variai. Tiel exemple la Germana Associo de Mineral Farba Industrio accentas la elstaran protecton contra ultraviola radiado cae ancao la contraustatican effecton de carbono nigra, quiu estas ancao nomata industria fulgo. La besono pritiu materialo monscale forte crescas. La tuto funccias en plur stupa procedo. Helpe de tiel nomata absorbilo, carbon estas el separata el la aero. En dua pascio, carbono cae oxigeno estas separatai per chemiae procesoi, cae ili formas novain cundligoin, cies resultoi estas metano cae aquo. En la metano casigas la carbono, ciu estas el separata en reactoro per liqua stano. Tiu proceda pascio nomigas pirolizo, La tuta procedo compreneble havos nur senson se per gi ne de nove productigas carbon dioxido, do necessas funcciigi gin per renovigeblae energioi. La celo ja estas havi procedon per kiu eblas el preni grand quante carbon dioxidon el la aero. La experimenta instalajo en Karlsruhe estas compreneble nur tre mal granda, nome gi havas la grandezon de contenero. Do estos ancora suffice longa voio por atingi industri taugan installajon por filtri carbon dioxidon e aero, cae producti seque valora in materialoin. Se similai esploroi cae disvolvadoi de novai procedoi, ocasas en plurae landoi tiel oni prave povas esperi che la elsucciado cae convertado de carbon dioxido e la aero suffice baldau attingos maturezzon por grand scala applico.